Ten ironiek zijn met der tek, ähm, zijn met de tjega. der de logonok bit Jezus Christus Mendelssohn Odrik, tem deklene, tu äh, me. Aron roya sarin, rorin tavant. Äh, Susek nu din roef dan bol, ir bayar. Mojo ter tom ähm, bayar, te. Ne? Eron bitunik, äh, huredek, mashi huredek. Mendelssohn odorgetek mantorson odorge sanotakte. Teget enzofronek durs galbich, en bolbasnek orchinuin williavtal. En rorin and en rorin durlant, time, chom, Jesus Christ, bitnisumt, en irtansimt, bas bitnisset gelt, arian nekuta mendlen, im serran, im bain. bolsantime. Royarimekte, negeden Maria, nogonen, Elisabeth, tuniramatant te Tegete royer, ulzat, baerte baisanter. Maria, arionsons nirutcher, jiremset bolot, tegete ototunir evlinder, Jesus Christ bain. Nogotal, Elisabeth, sa sadon, bas. jeremson on dort baga bagaboloch odo shirlem tuni Tunihu hangetek bile? Ah, sanbain, Johann Baptiste. Teget te royer rulzat bairte baina ah, ter. Teget Elisabeth Mariat a ah, chi irolteye. Teget irolte boyu a jargalte a getekmon en bol mariagin ruvtsaya bas no gotalar bas bitni rutsaia. Irolte bolor, adislalte bolor, time ajargalte bolor, en bolsusek nudin Maria ras, time, bit irolte bolch bolno, bit adislalte bolch bolno, bit ajargalte bolch bolno. Harin unik biliur rintult mettez bit a Jesus Christin aïdlik, Zain utzererektetene, bodor bodorrekte. Der huid bolsombe. Mariage irem san baisant gesantime, ulachrak nutak yawat, Elisabeth te ulsan. Tunis urilokue, nek du en bol ramatan sadante, sadantega ulzar, time. Teget ulzar getekman, en bol bayar bayas galangin erbulak. Bit Boussat rumuste ulzaran suite, Bouyou et naras mede uh, ah, awaran suite, time. Chinibisaino, chizugeru, ah, jargal zovlonk rouvalsar getekmand, en bol Jesus Christin antral, en bol tengerburni antral, en bas suseknudin antral. Teget rouvalsar getekuk, a jargalin Erbulak gesenutagte. Mariat Elisabeth ultzartatime, euh, der te royer. Ulzat, time, Bol Ajargalin, Ajargalin Erbulak. Bitunik, cette gelte, ailtxitxauar, ailtxitxauar imo ez vel um, euh, utastar dime, en bol rovalzar, izan utakte. Nek du gertzuil time, uh, busad rumusik, az sargal, zov lontzu dorik rovalzar. Bit pas en aidlas, en serran aidlas, Jesus in aidlas pas, nek zurik pas, tam dekletx bolno. Jagat Maria Elisabeth der Irsenberg. Tuni zorilok, yamar zorilok baisanberg. Elisabeth, on by baisan, bas jirem sanbain. Teget Maria, tunt a tuslanch, ou zulrer, tous irsan. Yamar tuslanch, medej, bodit Elisabeth, to Jeremsen bagateget, iu maugar imo ez fel giret severler, tuntred subaim. Teget Maria, im sigleler liaf sentime, tunt bodit tuslamj, bodit tuslamjik, utzulecher liaf sent. Nogotal bas tunt erampt, bairan zuiteget bot sent. Boiu tunik zorik jolar, tunt set gelin tem tusik utzuler eget busatrumus tuslar, eget en bolbas irolinsam, ajargadinsam Irve bit chinset kelese busatrumus tusalval, bit bas, bit niset bas, baer bit royor zuilik tem tem bolomste. Zofron a boditus lambish, harin busatrumus set kelin tuslantime, sed kerin tus demik utzulehan zuite. Bouyou, bibiye zorik julach ramgin jural zuil baga. Bitne amtral metetz ama chambish berchelte, zarim da bat zoblonte. Rarin rirve bit bibiye zorik joulval, bitne amtral gegete baga. Zarim da time amdral der Ramgin sugral suil yue gerer en bol selgelin tous lamsh, cette selgelin tous dem. Teget Maria, dime Elisabeth te ulzat tunt selgelin tous demik uzulsan. Bitunik bas tem dekler bolomsh te dime selgelte tem dekler bolomsh te. Teget Boussat rumusik zorik Joulard, and bol ajargalin zam and bol yerolin zam. Bas nek zurit bas tam dekler bolomchte, et egecher, an bas Maria, jirem sanbain, Elisabeth bas jirem sanbain, ter royer ten gerborni rutschadlar, jirem san bolson. Elisabeth on dornaste san bolovch, otto jirem sanbain, teget get en bol tuni bayar time, boyo rochette bolson ketekmon, tuni bayar. Nogotal Maria ongon, teme bitnitolo, time, bitni bitnitolo, bas en zulik, Rir wilter, chadvarte baina. Teget Maria bas Elisabeth itgelte baison. Teget, metet, tet, ter royer, ogrin omtrala, Tengerbuchon da, datga chokson, nek, bas nogotal, bas tet ni set geltotor, Tengerbuchni urchorui baison. Teget, Maria gin Revlider, Jesus Christ baisan. Teget Maria, Jesusik Elisabeth Oxon, teme. Dam Julson. Bid niset kel dotor bas Jesus Christ bain. Bid bas busat rumust. Jesus Christik. Dam Julachan suite, teme. En bol bitni bayar bayaskel. En bol bitni amaram galan. Teget bit en bugdik bas busat rumust. Dam Julachan suite. Teget butzar da, time, bitni setgel, bitni uh, amdral ilu gegete bolchena. En serra anglo, time, Jesus Christin Mendelsen odrik uh, sein beltgerintult, bit gurvant zuilik tem dekler bolonchte. En doloronok biten tuchebas, uh, bodron zuite. Nek du gertin, busat humusik, time busat buhumusin, a jargat zovlon krovaltsar. Zofron belek ruvalsar bichtime, tetni andralik ruvalsar, rangin churlaj. Bouyou, tetni baidlik san beter, gesanukat, gesanutakte. Royer du lang bol, busat rumus tuslar, angoya, langoya, euh, rumusik zorik chular time, ou ramsh lular, rangin Bitni andral, zorik baival, uram baival timet, bit burtzuilik, ah, biliuler tchadvarte, teget bibie zorik chular, gisanuk de suil baina. Gorab dugar, yue bol, busat rumust, a bayar bayasklan, Ogor »« de timet dom chular, bouyou, busat Jesus Christine Richik, dom chular im Gordon Trilbaga, en bol susek nous din amdral, en bol susek nous din sam, en bol bas ajargalin sam, yerolin sam, adislalin sam. Harin en bish, en bol bitnarin tolo tenger burni hantlak. Tenger burhan Jesus Christer chlon, bitni jargal zovlonk, rovalsar irsant, teget «Nassara» Tengerbuchon, bitni Nassara, Nasara, bitnis bitni et Sain Medetek, Enbol, bitni Tolo, Time, Tuni Jesus Jesus er Ulamschlan, Tengerbuchon, bitnarin Genugles, Avarsan, Time, bitnart zulsan, Enbol, bitni Tolo, Tuni Tunichonklak. bit an tous klar, dime, bit na rik zo rik joular, en bol tenger bourni rant lak. Bit na tolo tenger bourni rant lak mo. Baz a marm galant, ba yar baz galant, bit an togor, bit an tam en bol baz tenger bourni rant lak. Jesus Christine Mendelssohn und dort Rombit belegt im Solilstock. Ramgin Choral beleg Joe. Ein Ball, ein Gerbournier Chorui. Ein Ball, Jesus Christ. Ein Serran beleg Roulen Avrin Tult, Bitendol Ronok, ein Gourvan Zuilik. Botor Bolomste, bas, et Gerrik, bas, Biliou Lechran Zuitel. Vous Busatromosin vous Krovalsar, Busatromosik zorik Jular, Bastedant Amar Galan, Bayar Bayasklan Tamjular. qui Tanarliki